punya cerita dengan judul Rumah Bekas Hurukan Lembah Kuburan dikirimkan oleh buguh Mimi Dukuh jujan Papringan Dukuh Kidul Kecamatan Ngasem Bojonegoro. diwai jenenge Kangkar Simin. Kangkar Simin gawe omah anyar cor lan paku bumi. Bar adol lemah dituku MCL Payurong M ning daerah sawit ning pinggiri Bekasi dalan kereta. Sing mergawi ditarjet limang wulan kudu dadi bisa ndang dipanggoni. Tukang batune wong limo, tukang kayune wong limo. banjur kuli batune wong papat dadine sing mergawi jumlahe 14 wong Kasimin jarine mangkene Pokoke tak target 5 wulan kudu dadi ya mergo arep ndang tak nggoni disauri salah siji ning tukang sing jenenge Sabuli Waduh aja ditarget to men yo nek 5 wulan iso ndadekno singkating cerita omah wis ngadeg tapi durung diuruk Kang Kasimin pesen marang supir dan truk jenenge ketek Tek tolong aku jupuna lemah teko nggonku sak dam truk teko nggonku pira terus ketek jawab teko nggonmu sak dam truk regane 300.000 to Kang Min Buta pirang dam mengko aku tak ngajak gembel. ya sak cukup petotek sampai roto kabeh wurukane ngono lho karo temboke keramik kabeh. Akhire Kang Kasimin boyongan manggon omah anyar banjur syukuran bancaan manggap sindir sedina suwengi. Kang Kasimin sadar omah sing dinggoni aurane kok kurang apik. Anake Kang Kasimin nangis terus angger bengi, ora gelem meneng-meneng sampai bojone katok. Ya, ya, ya. Rasa sakit, rasa sakit ya. sebentar lagi sudah selesai tunggu dulu oh iya oh iya tunggu dulu ya Ya pancen bocah cilik ya piye neh to Sri Sri. Banjur ditakoni anake Kang Kasimin. Diting-diting ning dhuwur jari enek wong rupane ireng. guling nguling dheweke. Ben dina Kang Kasimin ning omah mambu kembang wangi. karo mambu wong goreng pindang padahal bojone Kang Kasimin orang goreng apa-apa Kang Kasimin yo tau kelangan duit barang diitung genep rong juta ilang rong atus. Bujuni banjur ditakoni. Wen jupuk duit tau Sri. Oleh Pak neng jupuk aku kondo kue tau. Ya sapa sing jupuk? Iya mbah. Dadak man Kang Kasimin ngipi nek digandani wong wedok duit temnek sak celana sing mbok centelno neng katok. Mergo kang asine ning omahe tau diroi wong wedok tuwek karo minang mlaku ning jero omah. Karo diketoki bocah cilik bajang ora duwe tangan, yo ora duwe sikil, slendeng ning tembok. Banjur didelok tenan duwite sing ilang enek tenan ning jero sak clana. Kok tenan duitku nek ilang? Apa aku dibeda karo dedeme to piye? Nek dijupuk gundul lak yo mesti ilang. Kasimin dibedo meneh sekitar jam siji bengi. TV ini muni dewi karo lampu ini mekan dewi. Koyok ono sing ngekak nih suara nih mak ceklak. Banjur gudelok yora enak opo-opo. Padahal buju nih yo turu. Kasimin awak ya dem panas ulu nih podo ngadek. Pau mahku kianek demete toyo yo. yo. Biyen Kang Nardi tau ngarani jarin lemah sing tak nggone iki lemah pikir tegese lemah pikir ki lemah sing piye jarine tolake kudu dipanggangno pitik blorok apa lemah akeh demete apa piye yo yo Kang Kasimin meneh enek wong adus jebar jebur ning jeding banjur dibuka yo ora enek -wong. Apa sing adus mang? Banyu jeding kok yura ya kalong, yura ya teles, lantai ini yo ya garing. Bentar ya. Oh, iya iya. Gak sakit, gak sakit ya. Sebentar lagi juga selesai. Tunggu dulu. Oh iya, iya tunggu dulu ya. Anak ikan kasimin kurik meneh. Bujuni kang kasimin bingung. Belum tahu nangis wae. Jare dheweke diwurohi wujutan wong wedok rupane putih, menek neng saka omah. Karo wong ireng mripate ombo karo mencereng akhire anake Kang Asimin lara lan muntah-muntah, terus digawa neng puskesmas tapi gak enek asile. Anake Kang Kasimin banjur gak ono alias meninggal. Saben bengi ono tahlilan sampai pitung dino. Kang Kasimin sih sedih terus perkara ditinggal anaknya. Jam sulas bengi Kang Kasimin arep mapan turu. TV ini mekan meneh, dadak man enek wong lungguh nek kursi. Rupane ireng meripati melolong ulune dawa-dawa karo jegrang neng dhuwur kursi. Kang Kasimin kagete ora karu-karuan. Jantunge koyo arep copot. Sing diingeti ora menungso tambah gendruwo. Kang Kasimin banjur mlaku ning kamar. Ning jugan enek pocong koyok mayit rupane putih di tali telu. Enek suara wong wedok nguyu cekakakan. Ning jero omah Kang Kasimin polahe ora karo-karuan nibonangi ambekane ngos-ngosan. e Kang Kasimin mara ning desa Ndukuh golek wong pinter. Kang aku ki njaluk tulung, omahku kok sajae akeh demite jaluk tulung pagerana bener apa jaremu biyen kang yang kau pengitamin dari sak tak neng omam banjur wong tuwa ku teko ning ruangan tamu banjur silo karo maca donga terus Kris cilik banjur diunus karo watu akik loro mekan bang karo biru diwadahi mangkok ning ngarepe Mbah Nardi kuwi Min omam ki pancen akeh demite kudu diresiki bangsa-bangsa ning kene kudu dipindah digolekno panggonan sing genah ben ora ganggu kuwe tapi enek syaraté men kowe kudu golek ndok pitik Jawa jumlah 6 metu saka pitik sing rupane bloro engko kudu bancaan sego bucu jenang abang putih karo kembang setaman karo panggang pitik terus pitik ya kudu pitik blorok kanggo tolak sengkala tanam sing pekir iki Neng Mbah Nadi lunggu silo meneh Neng ngarepe Sedio keris cilik kembang setaman karo menyan banjur dibakar ambune ning jero wangi banget. Wah wujudan wong ireng karu greng koyok serengen karu wong wedok jerit-jerit banter koyok digudaki wong banjur. Dekne metu saka ngomah karung gendong wong wujute rupane ireng gede sampe kaboten. Ambekane ngos-ngosan kaya bargelut. gelut. Men, omahmu wis resik saka bangsa demit saiki. Kowe karo bojomu ora ana sing ganggu meneh. omah mis tak padlindok pitik nemrapat demit-demit wirawani mrene meneh. Merga omah kuwi biyen nalika nguruk dijupukne lemah kuburan to men. Akhire bangsa demit padha melok merga lemah dijupuki. Demit-demit wis tak leh, tak golekno panggonan. Ya Kang, anadi matur suwun ya. Aku wis mbok bantu makri omahku saka gangguan demit. Wis sakmene wae crita saka aku sing cekak iki. Soko Pukuh, mimik omo tanduran Laskar Sulaiman Kaliwatu putrani Bapak Martam Ibu Pasimi Dukuh Jujan Papringan Dukuh Idul Ngasem Bersama Tim Cimat